для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Хадоську абудзіў трэск агню ў печы, рыб дзвярэй. Маці гадавала сняданне, а бацька скінуў абярэмак дроў. Хадоська хацела як заўсёды ўскочыць, адзецца, але як толькі варухнулася, пачула. Унізе жывата нешта апякло як агнём. Сарочка была мокрая, Хадоська паднесла руку к вачам, кроў. Нічога супакоіла сябе хадоська. Ну за харахах казала: Кроў будзе, Ке б не пужалася я. Так мабуць, гэта трэба. Хадоська больш занепакоілася аб тым, каб маці і бацька не ўбачылі, не сталі дазнавацца. Увесь дзень хадоська хадзіла, завіхалася як магла. Яна старалася адагнаць, заглушыць сорам і прыкрасць, што ніяк не хацелі не адступацца не ціхнуць. Не магла яна глядзець у вочы бацькам. Здавалася вось-вось даведаецца пра яе ганьбу. Было ёй так нядобра. Здавалася, толькі адна тая пакута, што на душы, але боль у жываце так рэзаў, што яна губы кусала, каб не застагнаць. Хадоська са страхам заўважала, што яна ўсё больш слабее, ногі самі падгібаюцца, толькі б не ўпасці, датрываць да вечара. Яна абнадзеявала, суцяшала сябе нічога. Нічога, гэта ж пройдзе. Пад вечар маці паслала яе ў склеп прынесці бульбы. Ледзь хадоська ўзняла каробку з бульбай, як прынізаў такі востры моцны боль, што аж зацяло дыханне. І адразу ж няспынна пайшла, палілася кроў. Хадоську ахапіў жах. Ад жаху яна не помніла, як яна выбралася ў гару, Яна выйшла з прыгрэбніка, галава так кружылася, што яна ледзь не ўпала. А ўсё ж неяк дацягнулася да ганка, і тут ужо без сілы аб'ехала на ступенькі. Людзі пабачаць, падумала яна з трывогай, але ўстаць адразу ўжо не хапіла сілы. Хадоська на ўколенцах дабралася да парога, чапляючы пальцамі за дрэва, устала, увайшла ў сенцы, адчынила дзверы ў хату. Маці, як толькі ўбачыла, збялела яе твар жахнулася. Дочачка, А што з табою? Хадоська важка дапала да ложка, павалілася, А маці спалухана залямантавала. Ой, горочка ж ты моё, што ж гэта? Мо ты з'ела што паганае ці што? А горочка ж гора ігнат. Хадоська маўчала. Яна чула, як кружыцца галава, а яна была дзіўна пустая, вялікая, як нейкія хвалі гайдаліся перад вачыма туды, сюды. Было чамусьці, вельмі холодна нагам, плячам, спіне, усяму целу яна стала ўся дромда нястрымна дрыжаць. Маці накрыла яе спачатку коўдры, потом світай, а холад гэта ўсё не прыходзіў. Дрыжыкі не ўціхалі. Калі увайшоў у хату бацька, яна ўбачыла яго як праз ваду і пачула, як бы таксама праз ваду. Табе мо што трэба, яна адну мучкі павяла галавой. А кроў ішла ішла і здавалася не сунімецца, не сунімецца ўжо ніколі, здавалася, што з крыві ідзе з яе і цяпло і жыццё і заплюшчыўшы павекі, на якія падала з каменка чырвонае святло, хадоська скрозь дрымоту падумала раптам. Ну вось, і конец мне прыйшоў. Смерть моя падыходзіць. Падумала так і не адчула ўжо ні страху, ні жалю. Усё было абыякавым, нікім пустым. Толькі адно дайшло ўзварушыла. Даючы нейкага зелля маці сказала, што можа б захараху знахарку пазваць. Але хадоська на хвіліну ажыла, подняла галаву і ціха, але рашуча прамовіла не. Усю доўгую ноч маці не адыходзіла ад яе укрывала, уздыхала, шаптала малітвы, давала піць зелле ваду, а хадоська то драмала, то абуджалася, то ляжала так, што сон і явы спляталіся. Яна траціла межы свайго існавання. Памру. Можа, і няхай. Няхай лепш памерці, думала хадоська, вяртаючыся да явы. Пад раніцу бацька запрог каня паехаў па доктару ў загалля. Яны прыехалі разам, калі ў вокнах было ўжо бела. Метусіліся першыя дачасныя сняжынкі. Доктар, распрануўшыся, пагрэўшы каля печы рукі, выгнаў усіх з хаты. І калі ён падступіўся, хадуська спачатку запрацівілася, але гаварыць было ёй вельмі цяжка і не было ўжо ахвоты, было ўсё абыякова. У Юрэвічы у бальніцу зараз жа, сказаў доктар, пазваўшы бацьку з сянец. І калі заплаканы гнат хадошчын бацька вёз дачку цераз грэблю, яму спаткаўся чарнушка, яе ехаў ён з глінішчаў ад годлі. Чарнушка, задаволена тым, што клопат з кофта збыты і збыты ўдала, ахвотна спыніў каня. Куди ти є то, Ігнат? спитав Чорнушка. Дачка. Ігнатові губи горка терганулися. Помирає. Хадоська соскочила з кольос, спалохана подбегла до Хадоськи, і Ганну уразила. Хадоська ляжала, ніби у домовині. Незнайома схуднела, без кривинки, як неживая. Хадосечка! Хадосечка! тихо сказала Ганна. А что с тобой? Хадоська зірнула на яе як бы здалёк. Як быццам не адразу пазнала яе, але калі пазнала, ажыла і павекі варухнуліся і трывожна, непрыхільна адразу заплюшчыліся. Глядзець не хоча, сумелася Ганна. Што ж здарылася? Хадошчын пацька, правёў рукавом па твары і тузануў коня. Апошнія перад вяселлем дні ішлі ў хапатлівай гонцы. Абдзіралі, рэзалі, секлі цяліцу, смалілі, разбівалі кабанчыка, пяклі хлеб, каржы, коржыкі, смалілі, пражылі столькі, што з непрывычкі ад пахаў станавілася нават млосна. Усе над чым дрыжалі не адзін месяц і тое, што трэба было расцягнуць да лета, хутка на вачах рабілася смажаным, печаным, недоўга зносілася ў сыр, у сыры і цвілы чарнушка ў пограб. Ганін бацька удзень і ўвечар прападаў недзе на ўзболатку ў зарасніках, а потым потімкам вазіў туды бочкі з брагою, а туль кратком валок барыльцы і беклагі самагонкія. Дабра, што мелі самі яны, хоць падмяталі да чыста, было мала. Яны кідаліся па хатах, дзе толькі можна, пазычалі. Не думалі, не душылі страх, як жа потым жыць, як з пазычаным разлічыцца, думай, не думае, ўсё адно не выкруцісься інакш. Пакуль абы адзін клопат адолець, вяселле збыць. А там Бог бацька, што будзе, тое будзе. Рупіліся чарнушкі. Абы пабольш было, абы хапіла, Хата поўнілася мітуснёй, гоманам, чадам, Вечарамі ў Ганны балелі рукі, спіны ў роце было горка. Сон браў дурнотны, нездаровы, ад утомы недасыпанні і чаду, галава стала нейкая няцямная, важкая. І сама ўся Ганна як бы ацяжэла, хадзіла, рабіла ўсё без ранейшага спрыту павольна і абыякова. А бацька і мачыха варушыліся таксама, нібы заведзеныя, стараліся больш таму, што трэба было спяшацца, падганяў усё неспакой, не спазніцца б, управіцца б у пару, справіць вяселле. Увечары ў суботу Сабралі дружак маладой, бліжэйшых сваякоў, пасядзелі трохі за сталамі. Пасядзелі так, ну проста, абы паказаць, што помняць законы і шануюць яго і каб не сарамаціцца перад людзьмі, бо ўжо не хаж гулялі. І ў нядзелю самага ранку чарнушка стаў ладаваць вясельны воз. Калёсы былі не свае пазычаныя, ладнейшыя на лягчэйшым хаду, моцны акурат для таго, каб ехаць у такую дарогу. Папрасіць прыйшлося і коня. Чарнушка накарміў яго добра разам са сваім канём, даў нават аўса, каб пручэй шлі калёсы не ганьбілі маладую. І тады, як дружкі прыбіралі стужкамі вуздзечку, дугу ён палажыў навоз лепшага мурожнага сена, якое выбраў загадзя і старанна заслаў яго коўдраю. Чарнушка ўжо збіраўся запрагаць коней, калі з хаты выбег хведька вас маму зове сказаў хлопец чарнушка памацаў хамут неахвотна падаўся к ганку у хаце было трохі жанок дзяўчат ганеных дружак і сябровак Жанкі хадзілі разам з мачыхай пры печы каля сталоў з гарэлкаю ядою, а дзяўчаты ў кутку каля дзвярэй шапталіся аб нечым. Ганна была між іх. Мачыха, як толькі ўбачыла чарнушку, заклапочаным выглядам адвяла яго ў куток да акна і сказала ціха разважліва: Маладую адзяваць час уже. Ну, час дык так час чарнушка летне ўздыхнуў. Час Мачыха яшчэ наблізілася і яшчэ прыцішыла голас. Ну а сам што надзенеш? Ну а што е, то і надзену, адказаў чарнушка. Ну быў жа учора ў нечым, быў быў той у дзіравых штанах. Латка на латцы. Ну, з латкамі, дак з латкамі вялікая бяда. Не жаніх жа я, хрыц яго. Не жаніх та не жаніх, дак нявеста ж дзіця тваё. Нявестен бацько. Не чужы, кіба як можна, кіб так старцам к жаніху выйсці. Учора то шчэ нічога свае былі. Галякі, так ж сказаць. А тут сойдуцца са ўсяго свету, да жаніх які багацей першы, казала мачыха. От багацей, багацей. Нашто ён чужы? Не знай, колькі ў мяне капіталу і то яшчэ дзякуй, няхай, што ў гашчэнне я сабраў яму. Мачыха нецярпліва коса павяла позіркам. Ніхто чужы, здаецца, не чуў, і гаворкі ўсё-ткі зашаптала цішэй. Асцярога ніколі не была лішняя. Угашчэнне угашчэннем, а толькі вочы не зальеш. Усё разгледзець, усё абгавораць. Адзецца трэба, каб не сорам перад глушакамі стаяць было. І сядзець жа разам з імі прыйдзецца гой. Я дак у хімы пазычу. У яе кохта е сіняя, ну вось такая з пелярынай. Мачыха сабралася выходзіць. А ты каб грыбку збегаў, пакуль суд ды права. О штаны ў яго дабрэнныя са службы, которая прынёс ну О штаны мне ў сваіх непагана, адказаў чарнушка. А каму не падабаецца, няхай не глядзяць. Табе то можа непагана, дык дачцэ як. Ух ты! Мачаха кінула такі строгі позірк на яго, а потым на ганну, якая падышла паслухаць бацькоў думала Ганна падтрымае, але тая хоць бы слова вымавіла. А мне як перад людскімі вачыма усе будуць глядзець, што было, што не было, абы даў прычэпку абсмяюць. Голае цела маўляў ладкамі прыкрыў на вяселле дачкі, а таксама к багатым лезе маўляў хадзі кажу грыбку. Няхай смяюцца. Хай каму хочацца, мне ўсё адно, адказаў чарнушка. От бо разу. Ой, што рабіць, як дзіця, страціла рэштку цярплівасці і ўскіпела мачыха. Дзіця, і тое зразумела б ужо даўно. А знаеш што, ускіпеў бацька. І ён загаварыў ужо так, што жанкі і дзяўчаты прыціхлі нават, сталі здзіўлена азірацца і слухаць. А ты хочаш дахі мы ісці, дык так ідзі сама. А мяне не чапай. І так чорт душу скрабе. Не да штаноў паганаў, кеб яны згарэлі гэтыя штаны. Тут на душы такое робіцца, А я нагрэць яго штаны ладкі. Ідзі, калі хочаш сама. Мачыха азірнулася, перахапіла позіркі жанок і сказала цімуху як можна мірна. А мне што? Я ж аб табе, каб табе лепей, А не хочаш, дык не трэба. Яна стукнула дзвярыма, А бацька ад душы плюнуў і зрабіў выгляд, што шукае штосьці на чорным чыста вышкрабаным выматым падаконніку ля палаціў, сказаў Ганні, як бы апраўдваючыся. Грыбка возьми, Ба на чужыні, бы ніхто не знае, якія штаны ў мяне, а якія ў грыбка штаны. Тыя штаны ўжо хто не насіў, Мо паўсотні вяселля ўсправіў кожны ў іх. Летне ўсякі жаніх у грыбковых штанах, Ды гэтыя штаны ўсе ведаюць. Ён пакруціў у руках свае святочныя штаны. А во мае штаны, якія е такія е, Затое не чужыя. Ганна задуменная сур'ёзна адгукнулася. Бацька, дзірка ў іх, Ну вон, наладься на коленях. Давайте я за шию. Ты б сказала, кеп самую собирали. Сама збирайся. От приехать могуть. Я управлюся, отказала Ганна. И она узяла штаны, присела на высоких палатях, засланых новую коўдру, под якой было усякага рыззя, и пачала звыкла завихацца з иголкой. А штаны гэтыя былі не то шэрыя, не то жоўтыя. Іх хацелі неяк паднавіць, пафарбавалі, але фарба аказалася з фокусамі, узялася няроўна і з лапінам вымалівала зусім інакш пад спелую цыбулю. Але чарнушка як бы і не бачыў гэтага знаку сваёй беднасці і з сумам замілаваннем глядзеў на дачку, на яе рукі, на чорныя валасы, на смугляны лоб і тое, як яна упраўлялася з іголкай. І калі Ганна падала яму зашытыя штаны, бацька пачуў, як збіраюцца недарэчныя слёзы і ледзь стрымаўся. Ну от, перахаджу неяк у сваіх. Мачыха вярнулася ад суседкі радыя з кофтай, але як толькі ўбачыла чарнушку ў старых штанах, пакрыўджана нахмурылася, адвярнулася, Мабыць, не збіралася дараваць яму гэтай спрэчкі, а бацька таксама было відаць, не збіраўся вінаваціцца. Матко, маладую ўжо час убіраць, сказала старая ўдоля, што ўкорпалася пры печы. Знаю сама, што пара. Мачаха, нягледзячы на чалавека, паклала кофту на палаці і загадала Ганне садзіцца на ўслон. Усе, хто быў у хаце, жанкі, дзяўчаты, абкружылі Ганну. Адны, каб памагчы мачыся, другія дружкі, каб зрабіць тое, што належыць ім выбраным за дружак. А трэція, ну, каб проста паглядзець, такая падзея ж. Чарнушка сказала, Хвола хіснуўся, паддаўся к дзвярам так і заўважыў на печы хведьку, які таксама прыціх навастрыўся вочкамі і хмурна кіўнуў галавою хведьку. А ну злазь! І ўзяўшы малога за руку, бацька рвануў клямку і знік у сенцах. Bye. Чарнушка выйшаў на ганак. Коні былі ўжо запрэжаны. Мокры вецер варушыў на вуздзечках каснікі на дузе. Чарнушка пастаяў разгублена, трымаючы ў руцэ забытыя штаны і патупаў назад у сенцы. У сенцах ён памыўся, перайшоў каморку, памазам лоем валасы, каб ляжалі добра – пераадзеўся ў картовыя з цыбулькавымі лапінамі штаны і раптам без сіл апусціўся на печы. Невядома, колькі сядзеў бы ён так, калі б хведзьку не надакучыла гэтай малы, не шмаргануў яго за рукаў. І вось тут чарнушка зварухнуўся. І калі ён зноў уступіў у хату Ганна, стаяла ўжо заплеценая, у новой атласной кофточце, у червоном зеленом клеточком андараку, у червоных матчаных чаровиках, полботиках. Такая прыгожая. чарнушка глянуў. Вянок наганне і вэлюм спадае дадолу. Лёгкі нібы і не важыць нічога, А над белай атласнай кофтачкай у вэлюме так добра, так прыгожа віднеецца смуглявасць яе твару. Душкі броваў, вільготныя, як спелыя вішні ранкам, вочы і ўся яна як вішня як кветка з вішні так падумаў чарнушка чуючы што душу сціснула вялікая журба вянок вэлюм у убачыўшы іх чарнушка як ніколі яшчэ чамусьці пачуў бяду не ён не толькі пачуў ён здалося нават убачыў гэтую бяду у вянку у вэлюме грозную страшную у яго знову слабелі ногі руки так что ледь хапіла сілы каб падняць руку і сцерці з вачэй штосьці у мокрае, туманлівая. Ён адразу адарваў позірк ад ганны, стаў тупаць па хаце, абы тупаць, абы не думаць, не глядзець на дачку ў вянку у вэлюме. І ўсё, што ён бачыў, што чуў, дзіўна адгукалася ў ім журбою. minha dor. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.